pogotovo dakle onome što će se dešavati nakon toga, odnosno drugom svijetu i džennetu i džehennemu u njemu. Mi smo u našim dosadašnjim emisijama došli do 49. ajeta sure El-Bekara. Dakle, u našim zadnjim emisijama govorili smo određenim kuranskim ajetima, odnosno idemo redoslijedom i spominjemo kuranske ajete iz sure El Bekara, sure koja je medinska sura, počela se objavljivati odmah po dolasku Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iz Mekke u Medinu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na početku sure El Bekare, nakon što je dakle govorio o vjernicima, o nevjernicima, o licemjerima, munaficima. Allah subhanahu wa ta'ala sve ljude je pozvao da obožavaju njega jednog jedinog, jer je jedino on i dostojan da se obožava, jer je jedino on, Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo stvorio i sve on ovo održava i sve obskrbljuje. Sve što postoji stvoreno, Allah subhanahu wa ta'ala to obskrbljuje, pa Allah subhanahu wa ta'ala poziva sve nas da njega uzmemo za jednog jedinog istinskog Boga jer je on i dostojan da se jedini obožava. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare je govorio o stvaranju ljudskog roda, o stvaranju prvoga čovjeka i kako od njega je potekao ljudski rod. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala otpočeo je govor sa narodom koji je živio prije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara govori o narodima kojima su slani poslanici prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem. Međutim, oni su nagovještavali dolazak Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wa sellem. Tim narodima Allah subhanahu wa ta'ala ukazivao je brojne blagodati, slao im brojne poslanike, davao im čudna dijela, nadnaravna dijela, učinio ih u tom svom vremenu najboljim narodima, i uzeo od njih ugovor. Sklopio s njima ugovor. Allah subhanahu wa ta'ala uzeo od njih obećanje i rekao Eufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Vi ispunite obećanje koje ste dali meni, ja ću ispuniti obećanje koje sam dao vama. Da ću vas učiniti najboljim narodima, da ću vas uvesti kasnije u džennet na drugome svijetu i slično. Nećete ni od čega strahovati, ni za čim tugovati. Međutim, vaš ugovor koji ste sklopili sa mnom, vi ispunite. Obećanje koje ste dali meni, vi ispunite, a to je da ćete prihvatiti Muhammeda sallallahu alihi wasallame kada se on pojavi. Kur'an nije objavljivan ranije. Kur'an je objavljen Muhammedu alihi salatu sallam. Međutim, potomci tih naroda, potomci tih naroda o kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori, s kojima je sklopio ugovor, kojima je ukazivao brojne blagodati, živjeli su za vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i Allah subhanahu wa ta'ala je sklopio ugovor s njihovim precima. Oni taj ugovor, to obećanje, prenosili su s koljena na koljeno svojoj djeci, svojim potomcima, pa kada se pojavio Muhammed alaihi salatu wasalam, ti njihovi potomci trebali su da ga prihvate, da oni budu prvi koji će prihvatiti Muhammeda alaihi salatu wasalam, biti njegovi pomagači, širiti poslanicu s kojom on dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, takav slučaj nije bio. Takav slučaj nije bio. Poslanik Muhammed alaihi salatu sam pojavio se u Mekki nakon 13 godina došao je u Medinu. U Medini su stanovali ti potomci prethodnih naroda, Benu Israila, Međutim, oni nisu prihvatili poslanika alihi salatu wasalam. Od prethodnih svojih poslanika, od Musa, zadržala se knjiga. U njoj su nalazili tačan opis Muhammeda sallallahu alihi wasalam, čemu će pozivati i ostalo. Nalazili su u svojim knjigama, čitali su. Kada se pojavio, ipak nisu ga prihvatili. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare spominje brojne blagodati koje im je dao. Podsjećaj ih, podsjećaj, i sjećajte se, i sjećajte se, dao sam vam to, dao sam to, ukazao sam to. Samo vi ispunite obećanje koje ste mi, koje ste mi dali. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajtu do kojeg smo došli, 49. ajtu, spominje svoju posebnu blagodat Benu Israilu koju je dao. A to je da ih je spasio Faraona u Egiptu i njegove svite, faraona koji je bio poznat po svome nasilju, svome zulumu, zulumčarskom odnosu spram ljudi. Pogotovo spram Musa, alaihi salatu wasalam, i onih koji su se odazvali Musa, alaihi salatu wasalam. Pa kaže Jalla wa iz najjaynakum min ali fir'aun, i sjetite se, te blagodati. Kada smo vas spasili od faraona. Allah subhanahu wa ta'ala kada spomnije brojne svoje blagodati, pogotovo posebne blagodati koje je dao određenim ljudima, ili kada spomnije svoja posebna znamenja, Allah subhanahu wa ta'ala sebe persira. Pa ovdje kaže i sjetite se kada smo vas, Allah subhanahu wa ta'ala, jedan jedini, Mimo Allaha dželle vala nema drugog istinskog Boga. Međutim, je li tako mi na Dunjaluku uglednu osobu persiramo? Govorimo, obraćamo joj se sa vi. Allah subhanahu wa ta'ala, njegov ugled treba da je najveći kod nas. Pa Allah subhanahu wa ta'ala podsjeća nas i na to pravilo kada govori o svojim posebnim, znamenitim, određenim, dakle, velikim, ogromnim blagodatima koje je dao ljudima. Pa dakle, I sama ova činjenica, wa iz neđajnakum, i sjeti se, sjetite se kada smo vas mi spasili. Dakle, to spasenje je ogromna blagodat. Jer Allah subhanahu wa ta'ala sebe tu spominje, jeli, persira se. Kakva je to bila blagodat? Koliko je to bila blagodat? Kakva je to iskušenje bilo? U čemu se to nalazili? Pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala spasio i to spominje kao svoju posebnu blagodatu. Kaže Jalla dalje u nastavku ajeta, dakle, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ I sjetite se te posebne blagodati kada smo vas mi spasili od alu Fir'auna, odnosno od faraona i njegove svite, njegove vojske, njegovih sljedbenika. Na kakav način su oni obhodili prema Benu Israilu? Kaže Jalla Vala, jesu mu nekum su el adab. Oni su vas na najgori način mučili i življavali se nad vama na najgori način. Yudebihune ebnaekum. Oni su ubijali vašu mušku djecu. Doslovan prijevod zebah znači klati. Oni su vam klali vašu mušku djecu. I to je poznato. Kada je faraon jedne večeri usnio san, u snu, rečeno mu je da će izgubiti vlast, da će desiti se krah njegove vladavine na rukama jednog od dječaka iz Benu Israila, naroda Benu Israila. Kada je ustao, spomenuo, ispričao svoj san, tražio pojašnjenje i rečeno mu je tako je. Onako i ono što si vidio u snu, to će se vjerovatno desiti. Kada je shvatio da će izgubiti stolicu, da će izgubiti vlast, da će izgubiti dunjalnog uživanja na njemu, onda je naredio da se sva muška djeca, koje god muško dijete se rodi, da bude ubijeno, da bude zaklano. Zato Allah dželle vale kaže يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ذَبَحَ ذَبَحَ يَذْبَحُ Dakle, je termin u arapskom jeziku za klanje. Međutim, Allah dželavala kaže ovdje yuzebihune. Došla je potvrda harfa ba. Dakle, teštid, zebeha, yuzebihu, što znači, dakle, mnogo na takav način su ubili djece. Svakako, svako muško dijete koje je bilo rođeno, faraon ga je ubijao. Pa zasigurno, to je ogromna Allahova blagodat. Kada vas je spasio ovakvog iskušenja, ovakvih kušnji, ovakvih nedaća. Još kaže dalje وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ A vaše žene su uzimali za robinje. Vaše žene, vas su uzimali za robove. Vi ste ih služili i dan i noć. Činili ste teške poslove. Opterećivali su vas onim što vi to ne možete podnijeti. Vašu mušku djecu su ubijali, a s vašim ženama su činili nemoral. Prisiljavali su vaše žene na nemoral. Življavali se i nad njima. Subhanallah. Pa kako da ne bude ogromna blagodat Allaha dželavala spasenje Benu Israila od ovakvih kušnji. Zato kaže Jalla Vala na kraju وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ U tome je zasigurno bio veliki ispit za vas. U tome je zasigurno bio veliki ispit za vas godinama. Faraon i njegovi sljedbenici na takav način su se obhodili prema vama. Vas uzimali za robove, vašu mušku djecu ubijali, žensku djecu ostavljali da bi se sa tom ženskom djecom i njihovim majkama naslađivali i življavali. Svoje prohtjeve strasti zadovoljavali. Pa vas je Allah spasio toga i time vas ispitao hoćete li biti zahvalni Allahu, hoćete li biti pokorni Allahu, zahvalni na toj blagodati što vas je on spasio. Hoćete li biti Allahovi iskreni robovi. Pa iz ovog kuranskog ajeta vidimo dakle koju je blagodat Allah subhanahu wa ta'ala ukazao Benu Israilu. Koliko ih je pomogao. Dakle, sačuvao ih na takav način faraonovog iživljavanja. Iživljavao se nad Benu Israilom na takav način, najgori mogući način, ponižavao je Benu Israil, žene, nad njima se iživljavao, mušku djecu ubijao, nije bilo poroda, muškarci su radili teške poslove, umirali po takvim teškim poslovima, u takvim teškim uslovima, a ostajali su bez poroda, bez loze, nestajali su, I Allah subhanahu wa ta'ala ispasio toga. I time ih ispitao. Hoćete li mi biti zahvalni ili ne? Allah subhanahu wa ta'ala u narednom ajetu, 50. ajetu, pojašnjava kako ih je spasio faraona. Kako ih je spasio faraona i njih, njegovih sljedbenika i na takav način spasio ih od daljnjeg kažnjavanja, daljnjeg tegobnog života. Posle toga imali su svoju djecu. Djeca im nisu bila ubijana. Imali su pored sebe svoje čiste žene. Na njima se niko više nije iživljavao. I svoju također žensku djecu. Živjeli su svi zajedno na okupu. Subhanallah. Nakon toliko godina terora fizičkog, psihičkog, Allah subhanahu wa ta'ala ih spasio pojašnjava Allah dželle vala kako ih je spasio. Subhanallah, čak kao što su svojim očima gledali kako njihova djeca bivaju ubijana, zaklana, kako njihove žene nad njima se iživljavaju faraonova vojska, siluju ih. To su Benu Israil muškarci gledali sve svojim očima na njihovim ženama, njihovim hćerima. Allah subhanahu wa ta'ala je spasio toga i ne samo da ih je spasio, već je dao da tim istim očima oni gledaju kako umire faraon. Kako Allah subhanahu wa ta'ala uništava faraona. Pa kao što ste bili rastuženi ranije kada ste gledali kako se faraon iživljava nad vama, ponižava vas na najgore moguće načine. Sada vam je Allah dao da svojim očima gledate kako taj zlobnik, taj zulumčar guši se, tuši se u moru. Allahu akbar. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرُ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ I sjetite se kada smo otvorili vam more. Musa alihi salatu wasalam nakon dugogodišnje kušnje u Egiptu, na ovakav način dugogodišnje zlostavljanja, krenuo je sa narodom, sa Benu Israilom, sa onima koji su se odazvali njemu, koji su povjerovali, muškarci i žene, što je bilo djece, sačuvalo se i krenuli. Međutim, dočekalo ih je more, bilo je nevrijeme, preko mora, kako? Da pređu makar i ne bilo daleka, ne bila druga obala, međutim nevrijeme, more duboko, oni pješice nemaju kako, nemaju načina da se prebace. Umeđu vremenu faraon je čuo za njihovo objekstvo, za njihov izlazak i mobilizirao je svoje sljedbenike, svoju vojsku, krenuo. U pojedinim predanjima stoji da je sakupio šest stotina hiljada vojnika šačica. Musa alihi salatu wasalam sa šačicom, sa og, malim brojem, vrlo, vrlo malim brojem svojih sljedbenika. Šta će oni sa šestotina hiljada vojnika? Pa su došli do mora, ne mogu ga pregaziti, ne vrijeme. Faraon dolazi, čak su ga ugledali svojim očima kako dolazi i neki od njih rekli gotovo je s nama. Sad će nas definitivno poubijati. Jeste, mučio nas je i življavao se nad nama, ali neki od nas su ostali da žive. Ipak su živili kakvim takvim životom. Sada, inna la mudreku. Stigli su nas, gotovo je s nama. Sad će nas sve poubijati. Pa je Musa alaihi salatu sam tada rekao, Kalla inne me je rabbi se jedin. Nikako. Nikada. Sa mnom je moj gospodar, koji će mi ukazati na pravi put. On će mi ukazati na pravi put. On će mi dati izlaz, rješenje. Ja sam cijeli svoj život posvetio njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala bio strpljiv na njegovim iskušenjima, saburao. On nam je naredio da idemo. Da idemo iz grada. Da ne možemo više ostati u takvim okolnostima. Mi smo došli, uradili što je do nas, Allah subhanahu wa ta'ala daće nam sigurno izlaz. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio Musa'u da udari svome, svojim štapom po moru. I more se otvorilo. Kaže Jalla Vala, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرُ I sjetite se kada smo vam mi otvorili more. Sa Musa'om alaihi salatu wasalam je bilo, kažu, 12 plemena, 12 naroda, 12 porodica velikih. Pa je, nakon što je Musa udario po moru svojim štapom, Allah subhanahu wa ta'ala otvorio 12 puteva. Subhanallah. Pogledajte, Allah je dželjavala veličine. Dao je da se napravi prolaz u moru. Suho dno, suho more s desne strane, s lijeve strane, poput obale. Zaustavila se voda. Otvorio im se prolaz. Pa su prošli jedni, drugi, treći, tako svih 12 porodica s Musaom alihi salatu wasalam. Prošli su. Došao je faraon do obale i gleda to Allaho djelavala davanje. To što je Allah subhanahu wa ta'ala pomogao Musa'u alaihi salatu wasalam. Svatio je tada faraon da Musa alaihi salatu wasalam s kojim se on ismijavao, izigravao ga, optuživao ga na ovakav ili na ovakav način, vidio je tada da je Musa u pravu bio. Da Musa nije običan čovjek. Da ga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao. Da izvede narod. Da spasi narod. Pa je faraon oklijevao nevrijeme. To što je Allah dao njima, možda je dao njima, pitanje je hoće li dati njemu, međutim upustio se. I krenuo je i on tim putevima, suhim, da sustigne Musa i Benu Israil. Svo vrijeme iz grada pratio ih je i došao do mora i ide kroz more. Čim su Musa, alihi salatu wasalam, i njegovi sljedbenici, zadnji sljedbenik izašao na kopno, na obalu, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se zatvori more. Allah dao je da se ponovo zaustavljena voda sastavi. Nema više prolaza. Nema više suhog tla. Ponovo je more bilo jednako. Ne vrijeme. Nema povratka na obalu. Niti izlaska na drugu obalu. Pa se faraon i njegova svita, njegovi sljedbenici potušili svi. Kaže Đerlevala, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ I sjetite se kada smo vam otvorili more i vas spasili, a faraona i njegove sljedbenike potopili. A faraona i njegove sljedbenike potopili wa antum tanzurun, a vi ste to pratili. Nakon što ste izašli na obalu, pratili ste šta se dešava sa faraonom koji vas je tolike godine mučio, zlostavljao, nad vama se iživljavao i njegovi sljedbenici. Wa antum tanzurun. Vi ste to sve pratili. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovom narodu je ukazao posebnu blagodat. Spasio ga faraona i ne samo da ga je spasio faraona, već im je dao da gledaju onaj koji ih je godinama tlačio, ubijao i življavao se nad njima sada umire, sada umire zbog njih. Kao što je živio na račun njih, svoje prohtjeve, strasti zadovoljavao na račun njih, sada umire zbog njih. Dakle, doista je to bila Allahova subhanahu wa ta'ala ogromna, ogromna blagodat. Iz ovog kuranskog ajta dakle, vidimo koju je blagodat podario Benu Israilu, zatim vidimo Allahu subhanahu wa ta'ala svemoć, Allahov kudret, kako da ne? Allah subhanahu wa ta'ala istvorio je to more, I ono, kao i sva druga stvorenja, izuzev ljudi i džina, izuzev ljudi i džina, ljudi su sebi dali za pravo da se inate Allah. Neće da budu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve drugo, mimo ljudi i džina je pokorno Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah kaže tako i ono biva. Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio, pa i nas ljude i džine oko nas Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio. Međutim, nama je dao na izbor dok su svi drugi prihvatili, nisu htjeli izbora, već su prihvatili i rekli da će biti pokorni Allahu dželovala. Dok je nama dao na izbor, onaj koji bude pokoran, bit će nagrađen na drugom svijetu. Onaj koji bude nepokoran, hoće da bude nepokoran, to je tvoj izbor, ali na drugom svijetu, ahiretu, ne nadaj se dobro. Allah subhanahu wa ta'ala neće, dakle, sastaviti nepokornost i nagradu. To je nemoguće da čovjek bude nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala cijeli život griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, nikada mu se ne vrati, umre na tome i da poslije bude nagrađen? Ne. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dakle ovdje pokazuje svoju svemoć. I to su Benu Israil osjetili na svojoj koži, vidjeli svojim očima. Allah subhanahu wa ta'ala o tome im govorio u njihovim knjigama, vidjeli su svojim očima, podsjetio ih u njihovim knjigama i također podsjetio ih u Kur'ani Kerimu. To sam vam učinio. Posebno blagodat prema vama ukazao pa vaši potomci kada dođe Muhammed alaihi salatu wasalam trebaju ga slijediti. Neka oni ispune svoje obećanje. Ja sam ispunio. Ja sam vas pomogao. Ja sam vam sačuvao faraona i njegovih sljedbenika. Vi ispunite svoje obećanje. Vi se odazovite Muhammedu alihi salatu wasalam, slijedite ga, odazovite se njegovim naredbama, njegovim zabranama, pa ću ja također na drugome svijetu ispuniti svoje obećanje prema vama, uvešću vas u džennetu, uživat ćete, uživat ćete u njemu.